بسم الله الرحمن الرحیم یه اینجا بود اینجا بود این رو یه این پنکه بسم الله الرحمن الرحیم شروط المحکوم فيه شروط محکوم فيه یشترط لصحة التکلیف بالفعل ثلاثه شروط شرط هست برای صحیح بودن تکلیف ستة سه تا شرط تا تکلیف به فعلی بیاد چند تا شرط سه تا شرط هست برای اینکه ما مکلف به یک فعلی بشیم اون فعل باید سه تا شرط داشته باشه یک ان یکون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه حتى يتصور قصده إليه ويستطيع القيام به كما طلب منه يك شرط اول این است که فعل معلوم باشه براي مكلف كاملا معلوم باشه علما تاما كاملا معلوم باشه تا متصور بشه قصدش به اون فعل و بتواند انجامش بده اون فعل رو همان طوری که ازش طلب شده است همان طوری که مکلف به انجام اون فعل چی شده است طلب شده است فلا يكلف الانسان بالصلاه حتى يعرف ارکانها وشروطها شروطها ادائها پس مکلف نیست انسان مکلف نمی شود انسان به نماز تا بشناسد ارکان نماز را شروط نماز را و کیفیت ادای نماز را لأن الامر القرآنی بها مجمل زیرا امر قرآنی برای نماز مجمل هست مبین نیست خود آیه به تنهایی مجمل هست ولی بعدا آیات میاند و بیانش میکنند فی احادیث و اقیم الصلاة این نص مجمله شما نماز را برپای دارید ولا بد من بیان المجمل من الرسول صلی الله علیه و سلم و باید مجمل از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بشه و قد فعل فقال و پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار رو هم انجام داده است و فرموده است صلو کما رأیتمونی اصلی نماز بخانید همانطور که مرا میبینید نماز میخوانم و مثل ذلك بقیه که كالزکات و صوم و الحج نصوصها مجملته و مثل همین هست بقیه هم همچون زکات روزه حج نصوصی که اومدن مجمل هستن چه هستن؟ حج رو انجام دهید زکات رو بپردازید نماز بخوانید اینا مجملند اینا چه هستن؟ حدیث بیاد خب با زکات به چه شکل بدی به چه اندازه <clears throat> فلا يصح التكليف بها الا بعد بيانها صحیح نیست تکلیف به اینها به این مجمل ها مگر بعد از چیشون بعد از بیانشون و تلك هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى و این وظیفه رسول الله صلى الله عليه وسلم است همانطور که الله متعال بیان کرده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه و نازل کردیم بر تو ذکر را تا بیان کنی بر مردم آنچه را که بر آنان نازل شده است آنچه را که به سمت آنان موقعی که میگی بر آنان نازل شده است نه اینکه برشون وحی شده است از جانب آنها برای آنها چی شده است خب حالا شرط اول گفت پس اینه که فعل باید معلوم باشه برای مکلف اگر معلوم نمی بود اون موقع انسان مکلف نمی بود اگر معلوم نمی بود انسان مکلف نمی بود خب وليس المراد بهذا العلم أن يعلم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأحكام وإنما المراد أن يكون في إمكانه العلم به والتعرف عليه منظور از این که مکلف به فعل علم داشته باشه منظور نه اینکه بالفعل علم داشته باشه بلکه امکان اینی که به این فعل علم داشته باشه وجود داشته باشه علمش آمده باشه در دسترس باشه متوجه میشید وليس وليس المراد بهذا العلم أن يعلم بها المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأحكام منظور از این علم این نیست که مکلف فعلا به آن علم داشته باشه عملا به آن علم داشته باشه تا عذر به جهل به احکام نداشته باشه بلکه منظور این است که در امکانش علم با آن فعل وجود داشته باشه و شناخت اون فعل وجود داشته باشه مثل مسلمانانی که در دارالاسلام زندگی میکنند آقا مکلفن به تک تک افعال شریعت ولو اینکه آگاهی به اون فعل نداشته باشه ولی امکان حصول این علم را دارد نه کسی که ته مسئولیت شب و نوازه که عذری هست باید برو یادش بگی احکامات شریع عمل بکن و ذالک به وجوده فی دار الاسلام میگه به این که در دار الاسلام وجود داره و ذالک به وجودی در دار فی دار الاسلام به خاطر که در دار الاسلام وجود دارد پس همینی که در دار الاسلام وجود داره این خودش در مزنه اینه که میتونه احکامات شرعی رو نسبت به اونا چکار کنه علم داشته باشه لذا قرر الفقهاء بين خاطر فقها تقریر کردن تایید کردن لا يقبل في دار الاسلام الاعتذار بالجهل بالاحکام پذیرفته نمی شود در دار الاسلام عذر, عذر به جهل نسبت رسی به احکام بله خب نتوان <laughs> بریم جلوتر یعنی شما الان مثلا تمام مردمی رو که در هر گوشه از دنیا اسلام بیاره این توانایی رو داره به هر گوشه دیگه از دنیا بره به نظر این توان رو داره داره مگه میشه داشته باشه خیلی از مردم مثلا فلان جای دنیا اصلا نمیتونن برن ده نفر میتونن برن مگه میتونن برن ولی البته اینا در طول زمان فرق میکنه با توجه به اومدن رسانه ها ما کار به این مسائل فعلا نداریم ما اصلا فعلا روی این مسائل بحث نمی کنیم بریم فعلا کتاب رو بفهمید که چی میگوید دو ان یعلم طلب الله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة و امتثالا لأوامر الله این که بداند طلب الله متعال اون فعل را بداند که الله متعال این فعل رو چکار کرده است طلب کرده است تا شمرده شود فعل مکلف اطاعت و فرمان برداری به اوامر الله متعال پس طلب الله متعال رو نسبت به اون فعل بداند بداند که الله متعال این فعل رو چکار کرده است طلب کرده است اگر اگر فعلی رو طلب نکرده باشد همینجوری انجامش بده این یک امتصالی و اطاعتی نیست لأن الطاعة موافقة الأمر زيرا اطاعت من موافقة بأمر الله است والامتصال جعل الأمر مثالا يحتذى و امتزال و امتصال و برداری هم همین هست که شخص امر الهی را چکار کند پیروی کند وهذا واضح في كل قانون لابد من من صدوره ونشره بين الناس في الجريدة الرسمية وإن واضح هست در هر قانونی که باید اون قانون صادر بشه و نشر بشه بین مردم در یک چی؟ در یک روزنامه رسمی قوانین هر کشوری الان در چه منتشر میشن؟ از طریق رسانه های رسمی قدیما روزنامه بود الان اخبارهایی هست که وجود داره الان چی؟ اخبارهای رسمی که هر خونه مشکلی نیست حالا قدیما که فقط روزنامه بودی آورده روزنامه ولی الان اگر تو روزنامه هم نیاد ولی از طریق اخبار رسمی بیاد بگه باز هم جز قانون حساب میشه والمراد هنا ايضا امكان العلم بالطلب لا العلم به بالفعل اینجا هم منظور از اینکه امکان علم به اون طلب الهی رو داشته باشه امکان علم هست نه که بالفعل چی داشته باشه علم داشته باشه که الهی این چیزو الله متعال این چیزو طلب کرده است پس شرط اول فعل برای مکلف کاملا معلوم باشه شرط دوم مکلف بداند که الله متعال این فعل رو چکار کرده است طلب کرده است این فعل رو چکار کرده است سه ان یکون الفعل المکلف به ممکنن فیستطیع الانسان ان یفعله پس اینی که مکلف بداند که این فعل رو طلب کرده است نه اینکه عملا بداند فعلا بداند بلکه در امکان دانستنش باشد به منتشر باشد که در توانش باشد همانطور که برای قانون گفت مثلا در روزنامه چی اومده باشد رسمی سه ان یکون الفعل المکلف بی ممکنن فعل مکلف به اون فعلی که مکلف به هست مکلف فی هست باید از اون ممکنات باشه از سه باشه ممکن باشه یعنی امکان انجامش وجود داشته باشه خب از محال ها نباشه از اون کارایی نباشه که در توان نیست فیستطیع الانسان ان یفعله او ان یترکه پس بتواند انسان که اونو انجام بده یا اونو چیکار کنه ترک بکند و یترتب على هذا الشرط امور ثلاثه بر این شرط یعنی شرط سوم که فعل مکلف به ممکن باشه سه امر مترتب میشه یک احدوها أنه لا يصح التكليف بالمستحيل يك صحيح نیست تكليف به محال سواء اكان مستحيلا لذاته ام مستحيلا لغيره حالا برابر است که مستحیل لذاتهی باشه محال ذاتی باشه یا محال لغيره باشه والاول برای اول مثال میزنه وهو ما لا يتصور العقل وجوده مستحيل لذاته آن است که عقل وجود آن را اصلا تصور نکند كالجمع بين الزيدين أو النقيزين والحصول في حيزين في وقت واحد مانند جمع کردن بين دو زيد یا دو نقيز وحاصل كردن کردن در دو حیز مکان در یک وقت حالا به چه شکل مانند این که ما بگیم در آنی واحد این پنکه هم میچرخد هم نمیچرخ خب چرخیدن و نچرخیدن اینا ضد همه در آن واحد میتونه این جمش محاله خب اینو مثالی بود ولی خودش مثال شرعی میاره پس مانند جمع کردن بین دو زید یا دو نقیص و حاصل کردن در دو حیز در یک وقت در یک در آن واحد <coughs> ما میتونیم بگیم آقا الان پنکه میچرخه خاموشش کنیم نیم ساعت بگیم نمیچرخه ولی این یک وقت نیست دیگه این در یک وقت <coughs> مثاله مثالش إيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد واجب كردن يك چيز وحرام كردنش بر يك شخص در يك وقت آه بگیم آقا این چیز هم بر تو حرامه هم بر تو واجبه در آن واحد پس فعل میگه فعل مکلف ممکن باشه بعدا بر این شرط چند تا امر دیگه مترتب شد یک صحیح نیست مکلف شدن به امر محال مثال شو آورد و بعدش گفت مستحیل بر دونه هست ذاتا مانند مثالی که زد و مستحیل لغیره مستحیل لغیره هو ما لا يتصور العقل وجوده مستحیل لغیری آن است که عقل ها هو ما یتصور العقل وجوده بله آن است که تصور کند عقل وجودش رو آن است که تصور کند عقل وجودش را بله دیگه آن است که تصور کند عقل وجودش را دقت داشته باشید هنوز جمله کامل نشده ولكن لم تجوز تجر آه اینجا با مداد زیاد نوشته بود مشخص نبود ولكن لم تجر العادة بحصوله اما عادت جاری نیست با حاصل شدن یعنی عملا عادتا معمولا حاصل نشده كالطيران للإنسان بدون طائرة پس آن است که عقل وجودش رو میتونه تصور کنه ولی عادتا همچنین چیزی حاصل نشده عادتا همچنین چیزی حاصل نشده که طیران للانسان بدون طائره مانند پرواز کردن انسان بدون هواپیما و خلق الاجسام خلق کردن آه؟ خب اون داستان متفاوته و خلق اجسامی خلق کردن اجسام منظور نه این اختراها و حمل الجبل العظیم و حمل کردن یک کوه بزرگ لأن ما لا يتصور وجوده أقلا لأن ما لا يتصور وجوده عقلا أو عادة لا يمكن المكلف أن يفعله زیرا هر آنچه که متصور نیست وجودش عقلا و عادتا ممکن نیست مکلف را که چکارش کند انجامش بدهد وليس هو في وسعه ودر در وسع مکلف نیست و تکلیف به الوسع و هم برحسب حسب توانس است پس شرط سوم این بود ولی شرط سوم سه تا امر دیگر برش مترتب میشد پس یک صحیح نیست تکلیف به چیزهای محال حالا چه عقلا اه، اه، اه، چه محال عقلا چه محال لذاته لغيره دو انه لا يصح شرعا تكليف الإنسان بأن يفعل غيره فعلا دو امر دومی که از شرط سوم مترتب میشه صحیح نیست شرعا تکلیف کردن انسان که شخصی دیگر کاری رو انجام بده ما مکلف کنیم ماموسا را که برادرش مثلا نماز بخونه فاهمين او يكف غيره عن فعل یا ما موسا رو مکلف کنیم که شخصی دیگر کاری رو انجام ندهد لانه ليس ممكنا له چون این ممکن نیست برای مکلف و هو بما لا يطاق وإن تكليف تکلیف به چیزی است در توان در طاقت نیست فلا يكلف انسان بان يصلي اخوه او يزكي ابوه أو يكف جاره عن السرقة مكلف نمی شود انسان به این که نماز بخوانه برادرش یا زکات بدهد پدرش یا همسایش دست از دوزی نگه دارد و انما یکف فقط بالنصح یکلف فقط بالنصح والامر بالمعروف والنهی عن المنکر مکلف است فقط برای نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر کردن نه اینکه ما مکلفش کنیم که اونا عامل باشند ثالثها امر سومی که مترتب میشه از شرط سوم که فعل باید ممکن باشه انه لا يصح شرعا التكليف بالامور الجبليه التي لا كسب للانسان فيها ولا اختيار صحیح نیست شرعا تکلیف کردن به امور فطری و جبلی که انسان در اونا کسبی ندارد در کسب انسان نیستند و در اختیار انسان نیستند کالحمرتی الخجلی والخوف مانند قرمز شدن بر موقعی که انسان چی میشه؟ خجالت میشه یا میترسه والفرح والبغض خوشحالی و خشم والحب دوستی و اشتهاء الطعام والشراب ودوس و دوست داشتن یک نوع غذا و نوشیدنی و نحو ذلك من الغرائز و امثال چیزای دیگه ای که جز غرائز هستند لانها ليست خاضعه لاراده الانسان و اختیاره چون اینا در تسلیم اراده انسان و اختیارش نیستند وإنما هي خارجة عن قدرته خارج استوان إنسانا ومنها ميل, القلب نحو بعض الزوجات أكثر من الأخرى از جمله چیزهایی در حكم اینا هستند ميل قلبي براي بعضي از همسران بيشتر از همسران ديگر آه؟ میل قلبي نه که ادالت های مسلم شما مثلا ببینید انسان یک زن شو از زنای دیگر قلبا بیشتر دوست داره خب بابا این دستش نیست اصلا در توانش مگه میشه اجبارش کرد خود تو اون هم دوست داشته باش نمیشه دیگه و اذا وارد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الامور حالا یک مسئله رو مطرح میکنه میگه زمانی که وارد شد نصی ظاهرا دلالت بر این کرد بر تکلیف کردن کرد بر این نوع امور نسی اومده بود مفادش ظاهرا این بود که انسان مکلف بیکرد برای همچنین برای چنین اموری ها دلالت بر تکلیف میکرد بر چنین اموری که الان ما نام بردیم فهو مصروف عن ظاهری میگه در این هنگام این نس مصروف هست از ظاهرش یعنی اون معنای ظاهری رو نداره و یکون تکلیف لما یسبقه شیء او یعقبه اون موقع تکلیف بر چیزی می باشد که به ما قبل هست یا ما بعدش مثلا مانند این نص این توضیحش میدیم مثل قوله تعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون نمیرید مگر این که مسلمان باشید خب اگه مگه مردن دست ماه نمیرید مگر اینکه چی باشید مسلمان باشید یعنی موقعی که میمیرید مسلمان باشید یعنی قبل از این که میمیرید باید چیکار کنید مسلمان باشید یا به عبارتی دیگر این تشویقی است بر چی بر اسلام آوردن وگرنه ولا نه نمیرید مگر اینکه مسلمان باشی این اصلا در توان انسان نیست این چیز اصلا در توان انسان نیست ولی این به اعتبار ما قبل و ما بعدش هست به اعتبار چش هست یا مثلا یراد به الحس علی الاسلام منظور از این تشویق بر چه هست اسلام آوردن است و قول سبحانه لکی لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تا تأسف نخورید بر آنچه که از شما فوت شده است و خوشحال نباشید از آنچه که شما را داده است خب مگر می شود انسان به آنچه که از دستش می رود افسوس نخورد و به آنچه که گیرش میآید خوشحال نشود یراد به منع الناس من السخط حال الحزن منظور از این آیه ممنوع کردن انسان از خشمگینی نیست در حالت چه حزن و تعالی و المفاخره و البطر حال سرور و من کردن انسان از غرور و خود بینی و فخر هنگام شادی و قوله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین مؤمن نمی شادی که از شما تا باشم تر در نزدش از فرز... پدرش پدر و مادرش فرزندش و تمام مردم لا يراد به حقيقة الحب ميقويد <coughs> مراد از حب حقيقة حب نيس وإنما المراد الطاعة والامتصال مراد پیروی کردن و فرمان برداری صلى و قوله صلی الله علیه وسلم لا تغضب خشمگین نشو خب اون لحظه مگر انسان دست خودشه که خشمگین نشه لا ينصب النهي على الغضب ذاته میگه این نهی بر خود خشم ذاتی نیست لانه امر طبیعی غیر مقدور انسان چون این خشم امری طبیعی هست و در توان انسان نیست و یکون المقصود الابتعاد عن اسباب الغضب بلکه قصد از این نهی دوری کردن از اسباب چه هست پس اومده اون نصوصی رو که به میگه به اون مفاهیمی که قبلا گفتیم دلالت میکنند میگه مصروف میشن مثل چند تای که آوت توضیح داد لا تغذب خشمگین نشو خب مگر میشاد انسان خشمگین نشه بلکه انسان باید اسباب خشم فراهم نکنه پس این نه متوجه ذات غصب نیست ذات غضب نیست خشم نیست زیرا که امری طبیعی است و در توان انسان نیست بلکه منظور از آن دوری از اسبابش است او مجاهدت نفسی حال الغضب و منعها من الانتقام یا منظور از آن مجاهده نفس هست در هنگام خشم منع کردن نفس از انتقام گیری یعنی زمانی که خشم گرفت خودشو چکار کنه و حدیث کن عبد الله المقتول ولا تکن عبد الله القاتل بنده مقتول خدا باش و بنده <coughs> قاتل خدا نباش <coughs> منظور اینه که یعنی بگذار تا تو را بکشن منظور این نیست یراد به الله تظلم غیرك ولا تعتدی علیه منظور این است که بر شخصی دیگر ظلم نکن تعدی نکن ولا یقصد به ان یقتله غیره منظور این نیست که کسی دیگر بیاد اونو چکار بکنه بکشد خب کدوم یکی رو؟ ويكون التكليف لما يصف الشيء أو يعقبه كجاي؟ بله میگه زمانی جمله رو دقت کن و اذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف بمثل هذه الامور زمانی که وارد شد نسی ظاهر اون نص دلالت بر تکلیف مانند همین نوع کارایی که جبلی بودن میکرد میگه فهو مصروف عن ظاهری اون موقع اون نس از ظاهرش مصروفه یعنی حمل بر اون معنای ظاهر نمیشه موقعی که میگیم لا تغذب ظاهرش اینه که خشمگین نشون میگه خش... ما نمیتونیم معنای این نص رو بر ظاهرش حمل کنیم چون نمیشه انسان اون لحظه خشمگین نشه اصلا اون لحظه لحظه ای نیست که طرف بفهمه تک... تکلیف رو بفهمه خب و کل تکلیف پس تکلیف در چه هست لما یسبق الشیء او یعقبه تکلیف بر چیزی هست که قبل از اون چیز اومده است یا تکلیف بر اون بر چیزی هست که بعدش میاد به ما قبل و ما بعدش هست نست بر خود چیز اگر میگه اومده بود ظاهرا تکلیف بر یک چیزی که اون چیز جبلی بود مثل خشم لذا ما قبل و ما بعدش هست نه بر خود امر مانند لا تغذر یعنی تو قبل از این که خشم میگیری اسبابشو نباید چیکار کنی؟ آره پس یا ما قبلش هست یا ما بعدش نه بر خود اون چیز زمانی که ظاهرا تکلیفی اومده بود بر چیزی که اون چیز مثلا از جبلیات بود که انسان در اون اراده ای نداشت <coughs> پس اون نص و اون خطاب به ما و ما در برمیگرده نه بر خود اون چیز چون اون چیز از زبلیات و در اراده انسان نیست متوجه شدی؟ التکلیف به شاق من الافعال تکلیف کردن به مشقت ها به افعالی که در اونا چه وجود داره <coughs> لا یلزم من اشتراطی كون الفعل مقدورا للمكلف الا يتضمن التکلیف ایت مشقت على المكلف میگه الزامی نیست از این شرط که باشه الزامی نیست از شرط قرار دادن از این شرط که گفتیم گفته شد فعل در توان مکلف باشه میگه الزامی نیست از این شرط که تکلیف متضمن هیچ نوع مشقتی بر مکلف نباشد <coughs> یکی از شرایط این بود که در توان مکلف باشه یکی از شرایط چی بود محکوم بود میگه از این شرط این چیز الزامی نیست که پس هیچ نوع سختی در اون فعل نباشه در اون فعل نباشه لانه لا تعارض بین کون الفعل مقدورا و کونه شاقا میگه هیچ تعارضی وجود ندارد بین این چیز که فعل در توان مکلف باشه و درش مشقت باشه در این چیز میگه تعارضی وجود یعنی هم در توان و هم درش مشقت وجود داره اصلا این بین این دو چیز تعارضی وجود ندارد فكل تكليف لا يخلو من مشقة هر تكليفي خالي از مشقات نيست لكن تفضل الله علينا فرفع عنا الحرج ووضع عنا الإسر أو المشقة غير المحتملة أو الزائلة اما احسان کرده است الله متعال برما حرج را از ما برداشته است سنگینی و مشقت غیر قابل حمل و اضافی را از ما دور کرده است و علیه فإن, فان المشقت نوعان و بر این اساس مشقت چه است بر دو هست و بناء علیه فإن المشقت نوعان و بنا بر این قاعده مشقت بر چند نوعه معتادة وغير معتادة مشقة معتادة وغير معتاد معمولی و غیر معمولی اگر به گونه عبادتش کنیم المعتاده مشقت خوی گرفته شده عادت شده هي المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها دون إلحاق الضرر به تعريفش میکنه کدوم نوع مشقت معتاده اون مشقتی است که انسان حمل آن را بدون ملحق شدن ضرری به انسان میتواند و هذه المشقت لم يرفعها الشارع عنا این نوع مشقت را شارع از ما دور نکرده است فإن كل عمل في الحياة لا يخلو من مشقة <coughs> هر عملی در زندگانی از مشقتی خالی نیست لأن التکلیف زیرا تکلیف هو طلب ما فيه کلفه و مشقه طلب کردن آن چیزی است که در آن کلفت و مشقت باشه در آن چه باشه لكن هذه المشقه محتمله اما این نوع مشقت قابل حمل است غير أن المشقة ذاتها ليست مقصودة للشارع الحكيم من تشريع الأعمال التي كلفنا بها میگه درش مشقت وجود داره اما با این فرق که مشقت ذاتش مقصود شارع حکیم از مشروع, اون اعمالی که ما به اونا مکلف شده ایم مقصود این نبوده که, از که ما رو به, به مشقت بیاندازه میگه در <clears throat> اعمال مشقت وجود داره ولی مقصود شارع حکیم از مشروع گردانیدن اعمالی که ما به آنها مکلف شده ایم مقصود شارع این نبوده است که ما رو به مشقت بیاندازه بل المقصود المصالح المترتبه علیها بلکه مقصود اون مصالحی بودند که برون اون, عمل مترتب بودند ولی ذاتا این مشقت وجود داره این مشقت فليس المقصود بالصيام ایلام النفس بالجوع والعطش منظور از روزه <coughs> به درد آوردن نفس از گرسنگی و عطش نیست ایلام مصدر علمه بل المقصود صفاء الروحی بلکه مقصد از روزه صفای روح بوده است سیقل دادن روح بوده است وصحة الجسد وتنمية عاطفة الروح وصحة الجسم والرشد دادن عاطفه رحمة روحنا نه خاندم وتنمية عاطفه الرحمه و دادن عاطفه رحمة بله تنمیه یعنی رشد دادن نمو دادن نما الشجر یعنی رشد کرد وإذا لم تكن المشقة مقصودة فلا يصح قصد المشقات والزيادة منها وزمانك زمانی مشقة هدف نبوده است پس صحیح نیست که انسان بیاد مشقت ها رو و زیادت در مشقات رو قصد بکنه و به قصد بیاد خودش رو در مشقت بیاندازه فمن ترك طريقا معبدا الى المسجد سلک طريقا متعثرا صعبا يبغي بفعله زيادة الاجر فقد اخطا القصد ولا ثواب له هر کسی که ترک کند راه معبد آسفالت راه بدون دردسر راهی که درش ازیتی نیست هر کس بپیماید ترک کند راه خوبی را راه همواری را به مسجد و راه لغزنده رو انتخاب کند راه سختی رو انتخاب بکند از این کار هدفش زیادت پاداش باشد در قصدش خطا کرده است و ثوابی ندارد بله اینجوریه دو المشقة غیر المعتاده مشقتی که غیر معتاده باشه وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الانسان عادة اون مشقة إضافية هست که عادة انسان نمیتواند آن رحم الكند وتفسد على النفوس تصرفاتها وتخل بنظام تخل بنظام حياتها بر نفس تصرفات نفس فاسد میشه و نظام زندگانی مختل میشه و مختل میکند نظام زندگانی را اون مشقت و تعطل عن القیام بالاعمال النافعه <coughs> غالبا و تعطیل میکند انجام دادن اعمال نافرتی غالبا و هذی لم یقع التکلیف بها شرعا و این نوع مشقت تکلیف شرعا بر این واقع نشده لأن الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج والعنة الشديد زير الله متعال قصدش انداختن ما در حرج و سختی شدید نبوده است کالوصال فی الصیام مانند روزه وصال المواظبت على قیام اللیل والحج ماشین و مواظبت بر قیام اللیل و رفت پیاده رفتن به حج لقوله تعالی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج قرار نداده است الله بر شما در دین هیچ حرجی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله برای شما آسانی میخواهد و سختی نمیخواهد یرید الله ان یخفف عنكم و خلق الانسان ضعیفا الله میخواهد تخفیف بدهد بر شما انسان ضعیف خلق شده است و قوله صلی الله علیه وسلم بعثت بالحنیفیت السمحه مبعوث شدم برای اسلام حنیف اسلام تسلیم شدن مائل به حق و آسانگیر وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما واختيار داده نشد پیامبر صلى الله عليه وسلم بين دو چیز مگر آسانترین آن دو را انتخاب میکرد مادامی که در آن گناهی وجود نداشت ولثبوت مشروعية الرخص كالقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك وبخاطر ثابت بودن مشروع شدن رخصت مانند قصر در نماز خوردن در رمضان در سفر و امثال رخصت های دیگر ولدفع الضرر عن الناس و تکلیفهم بما لیس فی وسعهم و به خاطر دفع کردن ضرر از مردم و تکلیف کردن مردم به چیزی که در وسعشان نیست و هذه المشقت ان كانت فی العمل نفسه و این مشقت اگرچه در خود عمل هست فقد رفعه الله فی الرخص و و رغب فی الاخذ بها الله متعال در رخصت ها این نوع مشقت ها رو برداشته و تشویق کرده که انسان اون رخصت رو بگیرد الله متعال كما قال عليه الصلاة والسلام همانطور ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودان ان الله يحب ان تؤتى رخصه الله متعال دوست دارد كالرخصتهاش عملي بشان بشن گرفته بشن كما يحب أن تؤتى عزائمه همانطور ترك الدوس دارت عزیمتهایش عملي بشان آورده شوان وإذا لم تكن المشقة في العمل نفسه بل يجلبها المكلف على نفسه بإرادته فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه و زمانی در خود عمل نباشه بل مکلف بخواهد خودش با اراده خودش أولو بیاره جلبش كنه انجامش بده الله مکلف و از این کار نه کرده و این کار رو برش حرام گردانیده اگر در نفس فعل باشه نه ولی اگر خود مکلف اینو بیاره خودش عمدی بر خودش و ما ورد فی الحادیث دالتی على احتساب الأجر على المشي إلى العبادة وأن الثواب على قدر المشقة ليس المقصود منها المشقة نفسها و آنچه را که در احادیث وارد شده است اون احادیثی که دلالت بر این میکنند که اگر کسی به نیت اجر کاری رو انجام بده به قصد رسیدن به پاداش احتساب الاجر یعنی انجام دادن عمل به قصد پاداش به قصد چی؟ به انگیزه سواب. میگه اما آنچه که وارد شده است در اون احادیثی که دلالت بر احتساب اجر میکنند بر رفتن به عبادت یا دلالت بر این میکنن که ثواب به اندازه مشقت است میگه منظور از این نوع احادیث خود مشقت نیست و انما ترغیب فی السعی و امور اخرى که فضیلت المحل المنتقل اله او انه بلکه مراد تشویق کردن به رفتن به عبادت است و امور دیگری مانند فضیلت اون مکانی که انسان به سمتش میره یا انسان از اون مکان چی میشه منتقل میشه یا اول صبر علی المشقتی لیعظم الاجر یا صبر کردن بر مشقت تا پاداش بشه زیاد بشه و علیه تکون المشقت فی الجهاد تابعه لا متبوعه ولا مقصودا بنابر این قاعده مشقت در جهاد یک چیز تارهی هست مطبوع و مقصود نیست مشقتی که در جهاد وجود داره یک امری تابعی هست بلکه هدف و مقصود نیست خب جهاد میاد به خاطر اصلا چیزی دیگه خودش هدفی نیست که تو به مشقت بیفتی تا اینجا کار کافیس امروز دیر اومدیم